eta xime jantzerki konpainiako txominegi izango dugu gonbidatu azken itzulia izeneko lanarekin baita biltzazken aldian. Otsailan estrenatuko dute ego lapurdiko irigunaren denboraldi berrian eta azken itzulia tituluarekin. Antzerki eh, ipuin eh, bidai iniziatiko baten inguruan den obra da, beraz, eta Unek ondatzen du adineko gizon eta mutiko koskor baten arteko bidaia txirinduz, bizikletaz. Basime jantzerki taldeko txomin egirekin, izan dako, sola saldia, entzungo dugu bere ala. Az Txomin, eki, kaixo egunon? Bai, egunon zuri maia bat. Aurtengo egolapurdiko iriguneak proposatzen duen denboraldi berrian, zuen sorkuntza lan bat ere izango dugu, azken itzulia. Sorkuntza lana diogu, baina e, atontzen ari zareten lan bat bada ez? Bai, hori da, hori da, bakatu, eh, egia egan, eh, Eh, ba, antzerki sorkuntza lan gehienak bezala, badu kasi bi urteari girela horren xedeunen eh, inguruan lanean, e, lehen enbeiatik, nahi ikeritik, nahi behar emaduzu heltzeko orai, e, lehen entzaio egunetara, bon, bide hanbat luzea izan da, koro pilatsua, bon, eta, mm, eta gero behar izan dugu ere, eta bere zeki behar izan dut ere, obra polita euskaratu, beraz, uh, udauntan lotu niz ere lan horri, beraz, obrai uh, eh, tekstua finkatua dago ere, euskaraz ere. Eta eh, biziki konten gira hor, Ximer taldean, beste behin, beraz, euskarazko obra bat plazaratzea, eta naiz jatorrizko idazkera frantsesez izan, obra hau ez da inoiz emana izan taula gainean, e, ez frantsesez eh, eta haren gutiago euskaraz, baina lehenik agertuko da beraz euskaraz. Eh, unen idazlearen baimenarekin biztan dena eta, eta gainera pozarekin. Eta oba, unen idazlea zuzen Joel Joarno da, amat ezaguna dena frantzi aldean hor bereziki haur eta zat idatzi dituen obra parasta bat agertu baita, hanbat urtetan, eta eta bera baita ere teatro munduko pertsona bat ezaguna. Azken itzulia zer kontatzen da? Beha, hain zuzen azken intzulia uh, eh, antzerki, uh, ipuin, uh, bidai iniaz, iniziatiko baten inguruan uh, finkatua den obra da, beraz, eta une kontatzen du adineko gizon eta mutiko koskor baten arteko bidaia txirinduz, bizikletaz. Uh, hain zuzen, uh, alde barran deitzen da gizon hori eta gizon uh, eh, saharrunek adin bat duena, dudarik gabe, uh, erakutsiko dio bidai ala, naturaren erdian eginen duten bidai baten bat, bat iri esker, edo bat, bidai baten denboran, saiatuko da mutiko hori biziaren eh, inguruko erakaspen eh, garrantzitsu batzu transmititzen, ah, gutienez berarentzat garrantzitsuak direnak, eta hori pasatuko da, e, e, salbu lehen bos minutak, eran nahi baita e, txirindu gainean igan aitzin, eta gero bukaera ere, bestan dena ez, dut, ez dizut kondatzen hal, bukaera berezia baitu historionak, gaineratuko guzia, E, bi txirinduren gainean e, eta hartoski pedalatuz pasatzen den historioa da. Eta mm, eta, eta, horren inguruan badira uste dut e, gai sakon eta garantzitsu batzu aipatzen direnak, baina molde harinean, molde simplean, molde zirgiratsuan eta eta irringarian ere. Eta la, eta gu gehietu diogu gainera, ez zen idatzia baita ezpada obran, baina nahi izan dugu ere musikari baten presentzia. Eta hain zuzen, eh, gurekin jadanik otso antzerkian aritu zen uh, Jesus akordeo laria, hori zenen dugu gurekin. Eta hori bilakatuko dara ere gure e, eh, obra honen ikus moldean bilakatuko da ere pertsona importantea. Naiz, e, jatorrizko obran ez den, eh, ez den horrelakorik aipatzen. Baina, hala. <laughs> obra gidoiak du pizu gehien? begira, bai eta ez. Bon, ba, gidoia oso errandizut, oso simplea da eta eta hala, txirinduak eskatzen du indar bat, eh? nahi bali madaibili, badakit hortaz berri, eh? nire hanbat amat urtetan txirindulari amogatua naiz, eta beraz ezagutzen dut mundu hori hanbat ongi. Eta, mm, eta ni haurek ere pratikatzen dut, eh, demora pixka bat dudanean. Eta, e, e bueno, e, inguruan, horren buru bizia, eh, bizia e, indar egiteari lotua dea, Uh, zer da importanteena biziko kompetizioa, ba, jenden arteko kompetizioa edo memento batez ez erraitea, uh, eh, txirindu, txirindu gainean ibiliz, uh, eh, oartzen hotezara uh, naturaren edo ingurumenaren aberastasunari, bazteretan, uh, baute dakigu, perretxikoen ezagutzen, baina eh, funtsesko hitzen ezagutzen, ez bakarik egiten perretxiko, edo ez bakarik egiten zuaitz, baina zuaitza izendatzen, beraz hori, ba, hala, gidoia horren inguruan eta erakaspen eta beste bat gauzaren inguruan finkatua da. E, ez da baita bada gauza komplikatua, baina guretzat hor komplikatua izan dena biziki, eta uste dut, eh, obraunen eh, taularatzea hainbat, hainbat, Eh, komplikatzen duena da esenografia. Zeren nola ororen buru, eh, eh, obrak iraungo dugu txikora bera berroita mar minuta, uste dugu, baina nola berroita mar minutako historioa txirindu gainean agertu taula gainean. Bistanena, filma bat egiten baginu, pentsatzen dut, txinpeago, litzatekela, hori filmatzea, ala, gure ingurumenerako bide batean edo beste eh, bitxirin duekin eta guzti. Eta hor taula gehinan, baina nola egin. Nola egin hori, zeren eh, adibidez, bien arteko batak eh, aitzineko txanda hartzen dularik eta txarrak erakusten dio, bon, are, orai hiri txanda hartzea eta gero, ah, baina akituan aiz, bon, are, lagunduko haut eta hala, nola bata bestea lagundu, elkar lagundu eta hori, eta nola adierazio taula gehinan. Eta uste dut, obra hau ez balimada, inoiz taulatenatua izan da bereziki hor badelakotz eh, sinez arazoan bat uh, eh, lagia lagia baino gehiago uh, eh, komplikatua taula gaineko hori nola adierazi. Impresoni emaiteko eta e, indagaren txinduak eskatzen duen ere pedalatzearekin eskatzen duen indagoren adierazia ez bali maduzu hori egin nahi badakizu etxeko trener baten gehinean edo gola baina hori bon, horrek badu zentzu ama bos minutaz, baina gero aspertzen zira, eta gero sartzen zira olako kontakizun batean, baina ez duzu Eta horren inguruan ibili gara, initz demora bueltaka, egia egan. Ara, ez dizu dena salatu nahi, zera inkasere gure makineriak ez balimadu funtzionatzen, gero e, zer nahi entzunen dugu, baina eh, egin dugu algin nuena, eh, Eo, eh, makineria mota horren eh, eraikitzeko pertsona zinez aditu baten uh, eh, arartekeloak partaidetza eta lankidetza barkatu ardietsi dugu. Vincent Gadraz, hain zuzen, horretoriko dena lu usora datoren hastean, erak egin nuen muntaduraren muntatzera, hor, zuzenean eta ikusiko dugu ibiliko denez. Baina, bueno, imitzen marima da, pentsatzen dut, uh, eh, amat polita izango dela. <laughs> bi aktore, taula gaina. Hori da, bi aktore, eh, egan hiru aktore, aipatu dizun musikaria, bai, mm, eh, egan protagonista nagusiak dira beraz bi pertsona horiek, eh, egan baita alde bagan eta mutiko, mutiko hori. Bon, e, bereziki, Eh, mutikoa eginen duena ez du pertsonaiaren adina, eh, patxi eh, nire lankideak eginen du, ora ikustez nik uste dut eginen du alde baganen pertsonaia. Eta baina, bon, horre eh, idazlearen laguntzari esker, aurkitu dugu, zeren komplikatua zen ere hori ala, adina ukango zuen ume baten hori zaitea taula geinean, eta bar, bon, biziki konplikatua da hori antolatzeko. Eh, eta gero, bon, eh, maite dugu hori ere gana eta eh, gauza pixka bat aldatzea. Eta gero ororen buru, atseman dugu aterabidea gogoetatuta asko, gana eta ororen buru, Eh, mutikoaren pertsonaia eginen duena, kontatuko du hori denboran gertatu zaion bidaia bezala. Egan izango da hororen buru nagatzailea, historio unen nagatzailea, eta gero demora berean antzestuko du haurazelarik eh, egin zuen bidai hori. Hala. Eta beraz horrek eskatu du Joel Joan Urentzat hola mm, astapeneko tekstuaren aldakuntza txiki batzu eskatu ditu, ez hainbat handiak, baina eta gogo honez egin du hori eta konprenitu du biziki ongi gure gure galdera eta erantzun dio zinez gogoenez eta uste dut eh, orai finkatua dela eta badakigula nola eginen dugun alde hortatik, gero dena egiteko dago, baina hala. Eta gero hala, nahi ginuen ere, memento batez adibidez errango dizut, uh, mutiko koskorrak ezin du jarraitu, ez du indarrik da, zeren aldapa batean dira, txorien aldapan dira, memento batez, bi, bipre pertsonaiak eta gero hor leherina dago ezin du ba, gelituko naiz eta gero eh, segitzeko eta indarra emaiteko zaharrak eh, Eh, eraiten dio eta arazten dio Frantziako eh, itzuliko etapa batean direla. Eta hain zuzen, uh, turmalet mendiari dutela igotzen, eta historio, eta begira, begira, txera, begira, indurain, begira, begira. Eta, bon, animaleko ola, irudimenean sartzen du, eta hori esker helduko da, ez turmaletik gaitea, baina txorien aldapai gaitea. Bon, ikusten duzu ere, badilera erreferentzia, eta horrek, Erran digu, baina, bueno, frantziaiko itzulia, uh, eh, turra, erraiten demezela, garaian hartzeko gu gazte bat baziren, uh, bazen ibetorner, akordeon algia, eta guzti, biltzen zena hor, frantziaiko itzuliarekin, oa, ez dakit susen nola pasatzen den, baina garaian, eta bon, eh, irudi horiek ere gogoan ginituen, eta bon, ala, Eta horren muruak ordenoali horiek, orai, guretzat pertsonaia bilakotoko dena, biztan dena eginen dituela ere historiunen eh, musika giroak asmatuko dituela, baina ere eh, adibidez memento atez eh, txorien izenak erakusten dizkio eta badakit arrasongi resusek asmatuko dituela ere txorien inuertsuan e, egiten aldiren txoinuak edo naturaren txoinuak edo beste, ala, sortu olako olako giro, ala, giro musikal bat, baina denbora berian, ingurumenaren eh, adierazteko eh, zerbait. Ba, emaitza otsailan eh, ikusi ahal izango dugu, orain entxegutan hasiko zarete erran bezala eta ula gaineko lanarekin hasiko zarete otsailan ainoan izango zarete eta ainoan ere zuen lana iku, erakutsiko baduzue txirrindula edo bizikletaren inguruan ere zerbait berezia egitea ere baduzue, asmo, ez? Bai, hori gogoetatu dugu ainitz, hemen hemengo kultura arartekolariekin hemen, eh, elu usoko lagunekin ere, bai eta ere hor donosti aldeko hor izan ere beste egon aldi baten egiten, donosti aldeko mm, arduradunekin ere. Eta nola ez, eh, ala, pentsatu historiopoli, eta nahi dut, uste dut historiounek hainitz unkitu dituela ere, eh, gure proiektu hau laguntzen dituztenak, eta, eta, asmatu dugu nola, nola horren inguruan, uh, honek dituen hanbat, hola, gogoeta eta hororen buru gogoetatzeko bide horiek ikusita, biztan dena, bon, oitura dute, adibidez hemen, uh, endaia inguruan eta hemen, eh, Hala, umekin, aurrekin, gaztekin, obraen inguruan, ez bakarrik obrak hola ikusteko eta puntio, baina horren inguruan egin daitezkeen hola, uh, eh, arahteko laritza proietuen bidiratzeko eta bar. Eta hor, uste dut gaia politazela ere olako zerbaiten egiteko biztan dena, eta hor, hain zibili eta gogoetatzen, eta eh, uste dut eh, hor hainoako egun hori nahi ginuke biztan dena, na, gure obra eskeniko dugu publikoaren zat, baina, demora berian olako goizetik olako egun berezi bat antolatu, dena, txirindua izanen da protagonistoa handi bat, baina horren inguruan, ara multzo batzu entxatuko gira izan dadin haur, edo izan dadin adineko batzu ere, e, bon, lan zerbait egin dezaten, edo lehikukotasun batzu, hala, ez dakit nik txirindulako le e, lehen aldiz erori zirelarik txirinduan, zepasatu da adibidez, olako gaien inguruan, horretzapenen inguruan, edo e, uste dut altxor bat dela, badela iniz gauza erraiteko, partekatzeko, eta gira, holako lantxo bat zuen egiten, eta eta horren emuru egun hori izan dadin, lehenik elkarretaratzeko, talde horien elkarretaratzeko eguna, ala, norberak zer eh, egin duen hori besteari erakusteko, Hala, eguarditan, olako, piknika polit baten inguruan eta on baten inguruan jendia biltzeko eta gero ikuske izuna. baita ez bakarrik ikusgarria, baina edo emanaldia, baina horren inguruan hororen eh, eh, e, buru jendia biltzea aitzaki hori dela obra eta txerindua eta bar eta bar. Eta bon, hola asmatua izan da eta uste dut proietu polita dela, agian... Eh, denbora polita izanen da ere, negua izanen da, baina bon, txerinduak askira bestitzea, ongi jantztea eta egin dezakegu, ala ere. Eta, eta ala, eta eh, zergatik ere, zeren horonen buru guk pentsatzen dugu, azteko hola nahi nuke muntatu obra hau, obra muntatua da aretoetan amaiteko hain zuzen, areto batean pentsatua da inoan, baina nahi nuke ere asmatu, ala, jaigun ederrak etoriko dilelarik, eta bar, zergatik ez ere, kampoan eman eh, obra hori. E, ala, edo, bon, biztan dena behar dela olako gune pixka bat zeindua eta boro bildua, baina e, bizikinuntza ikusten dugu go ere kampoan emaiteko. ala, ego egun betean, edo gauaz, e, leko polit batean, edo e, bide kantoi batean, edo nik ez dakitzer, baina edo plaza xoko batean. E, hortako asmatua dugu ere, edo asmatuko dugu. Hori egiteko, edo, edo aretoetan. Hala bon, ikusiko dugu nora pasatuko den. Ba, ikusiko dugu. E, nor, ze gorputza hartzen duen e, honek monek, hotxailan ikusi izango guai noan, baina eh, beste errezun baitzutara ere iritsiko zarete. Don Apaleon ere maitekoa dugu, zut martxuan gero, eta eta berri zen bat etoriko digegira ere mm, antzerkiko maiatza festivala dela. Eta presa hor pentsatzen dugu, egu galdi hona balitz, kanpoan emaitea. Eta zori polita izango da, beste eta bar, eta mementoan horiek ditugu gure ateraldiak, baina bon, bat hori biztan dena ateratzen dugu ondoko sasoiari begira ere. Osongi itxamiz, eskerrik asko. Mire esker, maia. iritsi gara gaurkoan entzule, frutagar taldearen aurrerapen kantu batekin buratuko dugu gaurkoan saioa, bazoaz izeneko aurrerapen singela, bidali berri baitute, maitasunari pasioa izeneko diska plazaratzekotan dira, urriaren ugoita sortzian kaleratuko dute diska berria, eta hause duzu beraz aurrerapen gisa, atera duten kantua, bazoaz. Ba, izan ongen zule, nahi zuen artea jo. Baina kaltzen zaitu Hemen nago zure peltasun gaiea Otza dago gure etxea Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean Utsik dago eko zuraldea Biot barru barrutik kantatu nahi nizuke Inorki inoiz egin ez dizun bezala Nire doi eta hitza esker mila bizu bizitza Baina galtzen zaituta huidatzia da Tabazoaz Tabazoaz Tabazoaz urte urte elkarrekin egon da ero Horain ez dut sinisten Aingo joango zinenik ez nuen espero Taz dakit nosartu nora ginez Gauzak ulertu nairik ez daino erantzunik Kokatu ezinik nago unibertsoan zenbat gauza esateko Maitasun emoteko Eta papatean nago zubari Tabazoaz Tabazoaz Tabazoaz Arroten uzainean Gartzen naiz ametxetan Indarra zaitin datzen Bizitzeko kogoa Arren ez esan dakoa Maite zango zintu dala Maite baino nerantzunik Kokatu ezinik nago unibertsoan Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko Eta papatean nago zubarik